Oian ataun, esplikatzen aldi guzu, noiz eta zein kontestutan atxilotua izan zinen? Bai, ba, bi eta bederatriko azarroan atxilotua izan nintzen, eta, bueno, e, zitur nagusian, izun jarrian e, atxilotu ninduten, e, beste auzo batean, beste bi lagun atxilotu zituzten, eta gure zarekada izan zen, e, o, e, operatibo berdinaren irugarren sarekada. Gu izan ginen, ba, irugarren e, sarekada, da. Eta, ba, beno, e, azkenean, ba, gure kasua, ez da, kasu izolatu bat izan, baizik eta segiren kontrako, ba, eta, eta operatibo guztien baitan, kokatzen den, ba, operatibo bat izan zen, ez? Tortura salaketa noiz egin zinuen? Ba, bueno, e, lau egun inkomunikaturik egon ostean, ba, bueno, tortura testigantza idatzi nuen gartzelan, eta, bueno, ba, abokatu egin da definien, eta, ba, gero ja, beraiek, e, eh, salak eta paitean jarri zuten. Eta geroztik ondorio fisiko edo psikologikoak pairatu dituzu? E, bueno, ba, ez dakit, galdera hori da pizka bat, e, bueno, ez dakit, fisikoki, e, Osa, bueno, lehen momentua, ahi bai sentitu nituela, ba, bueno, e, adibidez, posa gauetan esnatzen nintzen, ba, gartzeran, lehen goi abetan gehien bat, ba, esnatzen nintzen, ba, e, ba, zaten da, pesabilekin, e, amets gaiztok. Bai, amets gaiztokin, eta, ba, niko alditan esnatzen nintzen gauetan. Eta gero egin borarekin, ba, kontua, zazetze, joan zen fizikoki ez ditu, te, eh, Ez, ez ditut, eh, eh, eraginik, vamos. Segiren kontrako xarakada izan zela, eta ondotik zer ibilbide izan du, e, edo zer ibilbide ukandu zuzuk Espainiako arat joiteko edo? Bai, ba, bimia eta sortzean ziguten, egon espetxean, nire kasuan egon nintzen bilabete ikasi ia, ia, ia bilabete egon ginen, eta urte betera, eh 2009ko azaroan prozesatu ziguten eta hortik bi urtetara berez epaiketa egin bat ziguten orain dela 3 urte. Ta bueno, azkenean epaiketa kontu bat arazo, bueno, akats bat zera eta ateratu zuten eta 3 urte beranduago ere ez digute epaitu beraz, dramatzago 6 urte epaiketa ingabe eta bitartean izan nuen beste paiketa bat, ba, korrikan presoen argazkiak eta matagatik deporatu ziguten terrorismoa goratzea, eta hor bai kondenatuan izan nintzen e, urtebeteko espetxe zigorrera eta saspi urteko inhabilitaziora. Eta beno, espetxe, e, urteko espetxe zigor hori ez dut bete bere izan, suspendituta dukat kondena, baina edo momentutan beste gauza gertatuko balitz, ba, sartu barko nintzateke barrura. Estrasburgo epaiak zerbait kanbiatu ote du zuretako? Ez, e, nire kasua gire matu inarritzen da, orain arte, e, eh, zer eh, ba, jurisprudenzian, ez, ja gure, gurearekin, beha eta nire sententzarekin, izan dira zigarren kasua, eta aurretik zeuden beste lau, direna, ba, igual famatuena izan da, eta ba hori e, azken urteetan jurisprudentzia sortzen joan da eta pizka bat e, horretan ez oinar ditzen zen sententzia gehien bat azken finean sententziak dioena da gure salaketa gure torturen e, salaketaren aurrean estatuak behar bezalako edo e, eman bazion garrantzia ez dio eman, ez? Ose, azkenean inkomunikazio aldia oso e, regimen berezi bat da, eta berez erregimen horren baitan e, berme batzuk e, eman bar dira, ez? Eta ba, hori ere salatzen dute Estrasburgotik, ez? Ba, ba nola dirudien, ba, ez direla bermatzen inolako eskubiderik eta protokolorik ba, inkomunikazioaren baitan, ez? Zigortua izan dena, tortura ez ikertzea izan da, beraz? Eta tortura bera ez da zigortua izanen? Ez, ez, ez, kontua, ez, ni egun hauetan, ba, galdetzen zeatenean, ba, ea, nola hartu nuen sententzea, ba, bueno, ba, oso poetik hartu sententzea, ze oso e, urrun itxi gara honekin, oso kasu gutxitan lortzen dena, baina geratzen zaidan, ba, zapore gazi gozoa, ez, azken finean komentatu duana, hemen esaten dutena da ez dutela ikertu, Ez, eh, eta, klaro, ez dira sartzen fondoan, ez? Fondoa da, ba, benetan e, nire kasua, eta beste milaka tortura salaketagon direla, eta honetan ez dira sartzen, ez? Eta hau arazo solarri bat da, eta benetan e, duen garrantzia mamarza joela, ez? Uste dut. Espainiak ordeintzia espero duzu edo simbolikoa gelditzen da zigor hori? Ba, prinsipio, ze, <clears throat> prinsipio ezin dute, ezin dute, e, hori ukatu, vamos, egin, e, oza, Estrasburgo badu, berez, bete bar dute, ez daukate, ez daukate aukera egiteko. Ze azkenean, e, Estrasburgo, e, eh, Estrasburgo du hori, Espainiak sinatu dituelako, ba, gitzasku bideen akordioak, eta besta akordio batzuk, eta orduan, ba, Estrasburgo gezaten badu hori, ba, bere bete bar dute. Zure kasua, seigarren kasua da, Estrasburgoak eh, epaitzen eh, duena edo zigortzen duena. Eh, espero izaiten alda, Espainiaren eh, jagera aldaketa bat, torturari buruz? Ba, momentu honetan, ba, bueno, e, kutsita zegoera politiko dagoen, ba, ni esango nuke, ba, ez uste, aldaketan direk ingo dutela, kontu honekin alde batetik baiegia dela, ba, e, bueno, ba, garai berri e, gauden berri honetan ba, bai e, atxilok eta kazken aldian e, murriztu egin direla eta gehien horrekinez horrekin ez, ba, turtuazak eta jaitsi dira. Baina horrek ez du esan nahi Espainiak eh, honekiko torturaren altzoarekiko ba, duen jarrera aldatuko duenik ez. Eta ni egun hauetan komentatzen duena da ba, ez azkenean konponbide prozesu batean morgilduta gaudela, eta uste dut e, torturatuen ba, problematikari irten bidean amartza joela ere, azken, azkenean ba, gaude Euskal Herrian milaka eta milaka pertsona torturatuak izan garenak, inkluso hildakoak ere egon dira torturen gatik, eta benetan bakea, benetan egia, eta guztion arteko elkar bizitza e, lortu nahi badugu, ba, sufrimendu mota guztiak e, rekonozitu behar dira, eta sufrimendu mota guztia ba, baita ere, ba, bueno, aitortu, eta eta erreparazio bat ema marko da ez, eta ez dut uste estatuak hau egingo duenik. Ni esperantza daukat Euskal Herrian e, hau egin dugula, eta Estrasburgo tik e, izten diren berri on hauek oso onak dira, baina benetan lana luzea daukagu egiteko, baina hemen, ez? E, lokal mailan Euskal Herrian. Torturaren kontrako salaketa kapaldu direla behar bada pixka bat zinion, guai, etak suetena adi, adierazi duenetik, kambiamenik senitzen ote duzu? E, bueno, ba, bai e, e, operatibo polizialak egoten jarraitu egin direla, baina ba bueno, torturaren erabilera bain ba, batean murriztu da, ez? Ba, ikusten dugu ba erakundaren kontrako operatiboetan tortura jarretzen e, e tortura erabiltzen jarraitu dutela, baina beste operatibo batzuetan ja ez. Ordan ba bueno, e, tortura badagoela, eta horren dela gutxi egon dela, esan dezakegu, eta berez ezin da zentzunetan ba, oza, ni ez nintzateke hau zertuko esatera tortura bukatu denik, ze, ze momentu honetan horrendik, horrendik laso gutxi horrendik gertatu da. Orduan, ba, zut uste estatuaren e, jarrera aldatu denik, zentu honetan. Egan duzu, eh, lau egunez inkomunikaturik egon zinela, iru hilabete espreso, hauzia egan duzu mementuko eh, Estela iragana, Bada, baute dakizu, preseski hauzia noiz edo data bat eman dute? Ba ez, Ba, dara matzaguida zei urte ba, epaiketaren zain, eta momentuz ez dakigu deus. Hau ere da pizka bat, e, ba, justizia espainolaren ba, beste adibide bat, ez, ba, nola ba, azkenean e, atxilote, atxilotzen dizute, ba, medio guztietan agertzen zara, kriston gezurrak botatzen dituzte, eta bueno, ba, doainik sartzen dizute espetxera, nahi dutenean, ba, e, fitantza milionarioet, em, ba, oza, fitantza milionarioekin kalera ateratzen dizute, eta gero, ba, etzaten dizute hemen, ezak izan bat urte, ba, kalean, itxoiten, zure bizitzazkenean azkenean, ba, baldintzatzen, zer gertatuko den, edo zenbatera kondenatuko dizuten, ez dizuten kondenatu, edo zer gertatuko den, ez? Eta, ba, tartean, ba, bueno, adibidez gertatzen da orain e, Estrasburgoko epaiarena, ez? Eta ikaragarriko ba em, ba, no esaten da, eh, utxune mediatikoa, ez? E, medio gehienetan ez dute deus ere esan eta hori lotxagarria da, ez? Instituzio eta eta alderdi gehienek ere ez dute deus ere esan eta hori lotxagarria da, ez? Azkenean ba, gauza batzutarako eh, azkar, oso azkar joaten dira, eta boterearen e, eh, bezua oso azkar ba, elalazten dute, baina interesatzen ez aienean, ba, horien bezala, ba, bueno, ba, zu, zuen medio, zuen medio, esango dut, txikien edo lokalei esker, ba, mezua alaraztea lortzen da, baina egia esan da, medio handietan ez dute duzera aipatu eta bau niretzat lortxagarria da. Horrekin uh, utziko zaitugu uh, oian ataun eta eskertzen zaitugu gurekin egonik eh, goizuntan. Bale, mi eskertu